laborari etxetan gazte edo gaz, beste laborariek eber, iten duztelai bahuku, ardi, tei berri edo ardi deizteko masina, eber, subvenzionia badira, laguntza badira, eta egun baditu eber, berroi laborari 2000 eta hamalaueko dosierak ono uh, sosa ez dutenak, Egunta behoi bat laborari 2000 hamosteko dosieretan sosa hunkitia ez dutenak, eta 2000 eta hamaseieko la, dozirak eta hamazazpikoak ere eh, ono eben, eh, ez duzte dozir hori denak paatiak eben, eh, dedea mailan. Ba, e, izan gira, benan, bon, beti gauza beda erten daukute, ben, ez dutela egun aski jende, ben, dozir horien denen tretatzeko. Benan, bon, uh, uh, badira, aski duzte beste departamentu eta txekai bitia behar bada, benan, zen eh, ez du guk onartzen aldi jo, eben, eh, homeste gilatzaten izan dain dozie horietan.